pacietība un pasaules izaugsme. Iedziļinoties sevī, mēs manām, ka pasaule tiešām attīstās un progresē. Ārēji mēs redzam sancensību, konfliktus un karus, taču zinām, ka pastāv arī cita pasaule, iekšējā pasaule. Kad tiecamies, mēs patiesi saskatām izaugsmi gan savā dabā, gan citu dzīvēs. Īsi sakot, saskatām pilnības apsolījumu. Pilnība nerodas acu mirklī, tai nepieciešams laiks. Mums jāvairo sevī dvēseliska pacietība. Būt pacietīgām nenozīmē būt spiestam, pakļauties smagai dzīves īstenībai. Nē, pacietība tā ir iekšējā gudrība. Mūsu iekšējā gudrība saka, ka dievišķā izpausmē ārējā pasaulē ir nepieciešams laiks – Visai pasaulē ir nepieciešama apgarota pacietība. Tad patiesība varēs izpausties pati savā veidā. Vakar pacietība bija manas pilnības sākums. Šodien pacietība ir mana gandarījuma uzplaukums.